Okej, mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 Mëngjes Jeri Mirëmëngjes Blendi Altin Mirëmëngjesi Olta Mirëmëngjesi Dhe Lori Mirëmëngjesi Sot është data 17 Dita e enjte Dhe duhet të themi është përvjetori i çlirimit Të Tira Të Tira Të Tira Bëj një herë, një herë që të jemi brenda para se. Bëj një herë që të jemi brenda. Po sa dëgjuam 72 vjetorin më dashur. 72 vjetorin, mos e di. Çlirimi i Tiranës, 17, pra 17 nëntor. Po, po. Skuadra jonë e zemrës, o Tiron, o Tiron për vite me radhë mbajti këtë emër. Mhm. Mm. Duhet të themi. Ca me hir, ca me pahir, po gjithsesi ishin vite të mira. Ëndyti. Për për kupa. Po. Ë uh, tani më shumë për të puthur çupa, se se kurrë më jo, parë. Jo, jo, e kam fjalën Jeri kur flas për të puthur çupa, e kam fjalën mm. për të puthur tek letrat e bixhozit. Ato kanë mbetur. Kështu, kupën, karon, e ke parasysh. Mm -hmm. Maçin edhe derrin. Spathin, spathin derrin. Maçin edhe derrin. Mirë, okay, se shkojnë bashkë. Po, nëse do bëjmë për për shembull të bëj një një, ku diun tani? Të bësh një spot të vogël publicitar, si thua për shembull, udhëtimi i mëngjesit dhe klubi i mëngjesit, një sekondë se u përsërit dy herë fjala mëngjes. Po, ë udhëtimi, rruga për në punë dhe klubi i mëngjesit shkojnë bashkë si derri dhe maçi. E ke parasysh? Si thuhet ë Kuç e maç? Jo, jo, dy gjëra që shkojnë bashkë. Dy gjëra për shembull, një që ha si buka me djathë. Tam. Më kupton? Po. Atëherë derri dhe po si derri dhe derri. Dhe lluci po. Si derri dhe lluca. Lluca. Rruga për në punë me klu, është me klubin e mëngjesit është si derri me llucën. Oh, po. po. po. e nejse. Tani ehm um, nuk e di e kam të ndezur kompjuterin këtu, po po kërkonim, uh, nuk e di pse. Mm. E qysh. Si vajtë atje? Nisi, nisi nga ty. Si ti po këndoje një këngë? Unë po këndoja? Ti po këndoja? Ti, edhe po pyese, me... kush e ka kënduar këtë? Ti erdhe me refrenin e asaj kënge. Nuk erdha me refrenin. Diçka u tha këtu në studio që ma që ta kujtoi. Ma shkrepi refrenin se nuk isha fare me atë këngë. A më duket se tha Lori të keqën nëna sa ftohtë ishte sot. Po, të keqën nëna. Po. Lori. Të keqën nëna po edhe kur. Ajo është me është për të rritur Lori. S'më del asgjë mua. Gena mos u vono shkruajta un, rreshi boka më del mos u vono. Po. Që s'kam ndërmend ta luaj. Shënoj nëna një. Po. Po, jo, Gena nëna. Ja, nuk e ka ashtu. Gena është nona. Nëna, nëna ime e ka, nëna ime. Nëna ime? Po. Një nat nëna quhet. Një nat nëna, po, okay. Okay. Ai sigurisht. Jo, okay, duhet të jetë. Ja dëgjoj. Se na na futi brenda, na përfshiu. Na përfshiu shumë keq. U bëm tapo Altin. Po, entaksi. Okej, okay, vazhdojmë. Ehm, Dijo, ehm, mendoj që e kreu qëllimin, po. Edhe kjo vajza është ehm, Mira, Ermira diçka, po. Kola. Kola. Kola. Ermira Kola, okay. Që nuk e di se si hymë në kësaj rruge, po po flisim për, uh, për këngët që janë edhe në shqip edhe në greqisht ndonjëherë, mm -hmm. ose janë në fillim greqisht, pasaj bëhen në shqip, janë ca këngë që qarkullojnë kështu Nuk e di se si tamam, por uh, e mbaj mend një ditë për shembull isha në makinë. Jo, isha në Sarajevë. Mm. Aha. Dhe ishte pazari i vjetër. Andej këtej shkuam në një restorant, në një restorant. Mhm. Mm Boshnjak, tipik domethënë për ngrënë një gjë që ishte e vendit aty. Dhe ky I zoti i lokalit, Tam. me sa duket merrej me aktivitete edhe muzikore, ku di unë se çfarë. E mori vesh që ne ishim shqiptarë. Dhe e të ketë vënë pasaj Flori Mumajesin. Oh. Po. Pastaj erdhi na takoi dhe po na thoshte se si do vinte ta takonte Florin për të marrë të drejtat e këngës. Mhm. Mm një këngë. Mm -hmm. Nuk e mbaj mend cila ishte kënga, një këngë domethënë, edhe që do këndohej pastaj edhe në në gjuhën e atyre në Bosnje që domethënë hynte në një treg, po hynte kështu, si mm. si me tjetër gjuhë. Përkthehej që të pëlqehej edhe më shumë ndoshta. Kaç. Gjithçka bëhet. Po kënaqem, po, u kënaqëm. A e njihni ju Flori Mumajesin i thamë, po, ndoshta ti e njeh një pak më mirë, po. Gjithsesi. Ëh, na na qerasi si t'thuash me me muzikë shqiptare në Bravo. Sarajevo. Ikim? Ikim. Shkojmë tek Pink tani në klubin e mëngjesit. Mezi ka pritur që të këndojë sot në mëngjes miq të dashur. Ja be fem. Stop trying to turn me off. I want it all. Po kshu e marrin njerëzit. Po kshu marrin. Mm. Mirësia është dobësia e njeriu të fortë. Nëse është dobësi tek ty, për shembull, në sytë e atij grabitqarit, thotë ai, u ky që na paska mirësi, domethënë paska dobësi. Ndërkohë që në vend që ta kuptosh që është dobësi, po është e një njeriu të fortë. Ah, e ke mu aty në fletore. Faqja 7. Po t'i numërosh edhe andej dhe këtej. Mm. Ose treshi, qoftë se numëron vetëm këtej. Faleminderit Jeri. Të lutem. Tani është koha që Olta të na frymëzojë për ditën e sotme miq të dashur. Çdo mëngjes me Oltën dhe Jerin kemi këtë segment jepi Olta. 7 gradë është në këto momente, 17 do jetë maksimalja për sot, mm. vetëm 4% shanset për shi. Oh, Nuk yeah, do të oh, pikojë. Yeah. E quajnë ndryshe. Vetëm diell. Xijam, miq të dashur në aplikacionin e Oltës, xham jo, jo. për sot. Xham, xham. Xham për sot. Po. Bravo Olta. Xham për sot. Faleminderit shumë. Asgjë. Jo. Është çliru Tirona me datë 17 nëntor. Gjermoni i fundit ka ik me poturet nëpër brekë. Mirë boni. Me poturet nëpër brekë. Po do të përdor një sekondë tash, do të thotë poturet nëpër komë. Tamam, po. Nëpër komë pra. Ne na pëlqen të themi iku. Poturet nëpër brekë. Urdhro? Jo, them vetëm se ai ka ikur i veshur. Ndoshta. Ndoshta jo. Varet, mund të ketë qenë i veshur edhe si katunar Tirone. Për me i shpëtu Vëmendjes partizone Ama Po, nejse Forcave uh, tona partizane heroike, Të përgatitura heroike Po të përgatitura Ato vinin nga vegjëlia në atë kohë Në atë kohë të ishe katunar ishte... Dhe të pasueshme Po Ishte kështu, ishte, ishte si medalje nderi, domethënë mm -hmm. E kam fjalën, kur vinin nga vegjëlia Tani duhet që të jenë kështu të përgatitur Tani duhet të jenë gjithë të... Nejse. E kështu. Po shumë e mirë kjo e motit, më pëlqen, ngrije pak. Le të dëgjojmë muzikë moti, në klubin e mëngjesit. është si në ashensor pak, Eri. Mm. Vetëm ashensori duhet të jetë në ngjitje për këtë lloj muzike. Se po të jetë në zbritje është tmerr. Si kjo tani. Okej, okay, Shiko, uh, flasim për disa gjëra, sot në klubin e mëngjesit ka shumë lajme e ndodhi etj etj etj, do bëjmë disa pyetje mm -hmm. nga aktualiteti gjithashtu për të dhënë dhurata. Pastaj Eri na ka sjellë sa histori nga Kina e lindja e largët në përgjithësi, shpresoj. Okay. Të jemi aty. Do të bëj një pyetje, bëj një pyetje të parë? Dakor. Okej, okay, një të shpejtë. Edhe shkojmë pak në publicitet. Çfarë do japim sot? Po, le të filloj me dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, shumë mirë, janë dy filma, miq dashur. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Është njëri prej tyre përkthyer shqip. Bishat fantastike dhe ku t'i gjesh ato. Mm -hmm. Dhe tjetri pastaj është dokumentari mbi Beatlesat në Cineplex të dyja këto. Pyetja është, cili është udhëheqësi i parë botëror që do të takojë Donald Trumpin, presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara? Cili udhëheqës botëror do të jetë i pari? po ju ndihmoj pak këtu. Edhe është është mashkull. Që do takojë, do takojë mm -hmm. zyrtarisht presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. E nëse keni problem me emrin, mjafton të më jepni titullin që mban. Theni për shembull që është Filani i kësaj po. Ta. Kthehem pas pak. Klubi i mëngjesit. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1796, në moshën 67 vjeçare ndërron jetë mbretëresha ruse Katerina e Madhe. Në vitin 1869, në Egjipt hapet Kanali i Suezit që lidh detin Mesdhe dhe detin e Kuq. Në vitin 1904, në Angli bëhet lundrimi i parë me nëndetëse. Në vitin një mijë e nëntëqind e trembëdhjetë, hapet Kanali i Panamasë dhe anija Lewis u bë e para që lundroi në ujërat e këtij kanali. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë, erdhi në jetë në qytetin e Allahabadit politikanja indiane Indira Gandhi. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e nëntë, u krijua lidhja ajrore Romë-Rio de Janeiro. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e katër, u çlirua Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e katër, koloneli Gamal Abdel Nasser u bë president i Egjiptit. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë, Douglas Engelbart fitoi patentën për miun e parë kompjuterik, apo mausin. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër, grupi ABBA filluan turin e tyre të parë në Europë. Ishte hera e parë që zhvillonin koncert jashtë Suedisë. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë, John Lennon nxjerr në treg albumin Double Fantasy. Në vitin 1987 doli në treg albumi i Madonnës me titull You Can Dance. Në vitin 1988, Benazir Bhutto u bë liderja e parë grua e një shteti islamik pasi u zgjodh presidente e Pakistanit. Në vitin 1997, Britney Spears u bë këngëtarja më e re e cila mori një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 2006, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës doli në shitje PlayStation 3 nga Sony. Në vitin 2009, doli në treg albumi My World nga Justin Bieber. This is Club FM 100.4. e disa ditëve me radhë. Shiriti. Shi, më fali, shiriti ishte? Po, po shiriti. Duhet të dëgjonte shiritin. Pikë zez. Në kuptimin më të mirë të fjalës e themi fjalën pikë e zezë. Çfarë? Kur uh, zgjatëm kështu, Spesat mush. Nuk i ha jo. Jo, jo. Ehm, po gjithsesi. Tani ideja është këtu. Le, e lëmë atë, e lëmë atë derën hapur dhe marrim vesh se kush është ë uh, ai që do të zgjidhë sot kuizin e. A më, ku e kemi bum bum pra, bum. A pra. Erini, e di që Erini më ka thënë kryeministri japonez një herë. Oh. oh. Ai ka gjetur apo? Le të le të shohim, uh, le të shohim në pasqyrë. 734 i mbaron numri dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Erini, është kryeministri i i Japonisë, po. Okej, okay, ai është. Ehm, um, është vërtet. Është vërtet pra. E ka gjetur është uh, kryeministri i Japonisë, do të jetë i pari të mërkurën e javës që vjen, Shinzo Abe. dhe Donald Trump do të takohen. Kështu që kjo e bën uh, Shinzo Aben, kryeministrin japonez, qysh nga viti 2012, të parin krye shteti lider që do të takohet me presidentin e zgjedhur të Amerikës. Mhm. Mm e do të flasin ata për çështjet midis dy vendeve, sigurisht ka shumë tregti midis uh, amerikanëve dhe japonezëve. Pyetja e dytë nga aktualiteti. Mm. Din din din. Ka të bëjë prapë me Japoninë. Sepse po zon Japonit jam. A s'është pak larg? Është pak larg, po do ta sjellim në shtëpi Olta. Hidhe pra. Bashkë me 129 vetura. Urdhra? Po. Sepse është bërë një dhuratë bujare për Shqipërinë, po. më saktë për qeverinë shqiptare dhe administratën publike. Mm. Të vjen plasja në fund fare se drejtora barkderra dhe të korruptuar do t'i ngasin në fund. E, si gjithmonë. Apo, apo shoferët e tyre. Ato që kanë eh, nevojë. Por 129 Automjete hibrid mm. të kësaj marke do të dhurohen nga Japonia për Shqipërinë. Mhm. Mm ne po kërkojmë se cila është marka. Po pra. 0-6-19-27-12-2 Hibrid siç vdes unë dhe Altini t'i kemi Siç thashë Duhet të jesh Jo të gjithë mund të kemi po. Kësa Kësaj rave Duhet të jesh Nuk e di Duhet të jesh militant i PS-së domethënë Siç ndodhi me këta E pati këtë? Këtë Të drejtorin më. Drejtori i Çfarë kishte më? Fondit të sigurimeve, çfarë quhet kjo? Ehm, um, fondi i sigurimeve të kujdesit shëndetësor në Tropojë. Çfarë kishte ndodhur aty? Ky është ah, shkarkuar po. nga puna me telefon pra. Mm -hmm. Oh. Po. Ka marrë një telefonatë nga ministri. Ka bërë diçka të keqe ky. E cila telefonatë është një gjë shumë të keqe po. aty. Shkarkosh me telefon? Ë uh, e ka e kemi bisedën në uh, të zbardhur edhe në gazetë këtu, po. Shiko, domethënë shumë njerëz e kanë parë. Ideja është e thjeshtë. Ai ka pasur ai thotë ka pasur arsye. Unë s'e besoj kurrë. Që ai të ketë pasur arsye personale. Po gjithsesi, ai ai nuk ka shkuar në mbledhje, ka nuk ka shkuar në mbledhjen e asamblesë. Ah. Është gabim i rëndë. Ja paska fut. Po pastaj? Më fal tani. Po gjërat po ndryshojnë njeri. Po, Këtë se po, di unë. Patjetër. S'ka qenë në mbledhje të asamblesë apo jo? Ëh. Mm. Kështu që ka marrë një e, ka, e ka marrë vetë ministri Beqa në telefon dhe i ka ajo që i ka komunikuar, unë nuk e di tani se ministri nuk është se i thotë ndonjë gjë rreth këtij. Jo, ministri i kërkon llogari. Jo, jo, nuk i thotë asgjë. I kërkon llogari se e dëgjova unë videon. Shiko, e gjitha që i thotë ministri është Unë po të them thotë, të uroj suksese në jetë. Kjo ishte mbyllja. Kaq, po, të uroj suksese në jetë, çka ka këtu? Mirëmbetsh, me pak fjalë. Po pra të uroj suksese në jetë, pse mërzitet? Në jetë? Në jetë, Pse po të uroj suksese në jetë? Suksese në jetë. Në cilën jetë mo zotri? Në këtë jetë, pra, në këtë jetë, në këtë jetë pa punë, vetëm se nuk shkoi në mbledhje. Po pse pa punë, valla? Suksese në jetë do të thotë edhe punë, begati, suksesi po. nënkupton punën. Po, po, patjetër, punën që s'do e fitojë kurrë. Por edhe më fal. Je shumë je shumë optimist. Po thu po të heq nga puna në një vend. Jo. Ka një kërcënim. E sepse në momentin që ai thotë suksese në jetë, këtij nuk i pëlqen. Kjo suksese në jetë. Si njerit edhe edhe kjo shumë e çuditshme. Po pra. Nuk e di. Ai thotë që pse do të thotë sukses zoti. Po po pëlqen shumë. Ne njerëz skeptikë që nuk e shohim për këtë. Thotë si çfarë është kjo thotë ai se nuk po e kuptoj thotë. Çfarë thu kështu? Kuptoje si të duash, i thotë ministri. Zoti ministër, ne jemi thotë njerëz që kemi bë 8 vjet mundim për Partinë Socialiste në ah, Tropojë. Ja paskan mbaruar. Kuptoje si të duash, i thotë ky. Po ta përsëris. Na kanë po turrë ti thon. Po ta përsëris, të uroj suksese në jetë. Kaq kishit me thon zoti ministër se tash kena 8 vjet. Kena 8 vjet. Un kaq po të them, suksese. Nuk e di pse mërzitet ai. T'isha un, faleminderit shumë. Edhe ju suksese në jetë. Suksese me darkën sot. Suksese me atë file minjon. Po, po. nëse me sa duket ky është përjashtuar. Ëh, si e kanë pushuar nga puna. Nëse edhe ministri ka thënë diçka, sepse ka pasur një reagim për këtë, me thënë të drejtën dhe ministri flet flet vetë. Është tamam ministër i shëndetësisë me terma nga gjinekologjia për shembull. Thotë u mbars mali dhe polli një mi. Po. Po. Po të paktën ky mi polli nuk vdiq në sallë të të lindjeve po, atje. Ne kemi parasysh, kështu që ishte me fat. Ishte mi mi, po. Mm. ishte me fat, po. Cezarian thon për mal. po do të uh, ministri nga ana e tij thotë që ky është hequr nga puna jo sepse nuk ka ardhur në mbledhje. të Asamblesë Partisë Socialiste ç'lidhje ka, sepse ky është fondin e kujdesit shëndetësor, po, po. ç'lidhje ka ky me Asamblenë e Partisë Socialiste, pse do hiqet nga puna për një detyrë që s'ka fare lidhje me socializmin ose socialistët në atë rast. Ky a ka të bëjë me fondin e kujdesit shëndetësor? Po. Po. A është Asambleja e si Partisë ka... Socialiste? Si lidhen këto të dyja? Nuk ka asnjë lidhje. Fare, kështu që lidhen me, po me partinë. Prandaj po them që ai jo, ai thotë se e kemi e kemi hequr nga puna se ky paguante pagën për 3 muaj për dikë që s'ishte fare në Shqipëri. Ëm, çfarë kjo është e vërtetë? Një dëm, mund të jetë një dëm, e them se ajo paga për shembull është e zëm, është është pagë e mirë, është pagë 50000 lekë. Mm. Për 3 muaj i thon 1 milion 150000 lekë. Po. Dhe zotri, çfarë dëmi është ky për shtetin shqiptar? Prandaj është flakur ai. Ky meriton suksese në jetë, mendoj. Po. Që s'e ka bërë këtë. Ç'ka në jetë? Asnjë gjë. Po dhe ministri e ka ditur për çka ka pas nevojë. Për të uruar suksese. Po ç'keni që shifni? Jo, më jo, e kam fjalën që. Shumë mirë, shumë mirë. Ë, uh, që ndodhi kështu si ndodhi. Pa edhe ky paska qenë një njeri që vajti me vrap te Saimiri dhe stopi. Çfarë socialisti është ky? Ke dhënë po, votë 8 pra. vjet për Partinë Socialiste. Edhe e shiti për 1 minutë po, te Saimiri. Direkte. Ha pra. Direkte. Nëse, ë, uh, urime miut. jetë të gjatë. Edhe malit të jetë shëndoshë. Faleminderit. Është këmishë e re. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Next to me tani Emeli Sandé miq të dashur në Club FM në 104. Ora është 7:33 minuta. Motra, motra. Jemi gati për anagramën e ditës sotme. Faleminderit Iri. Të lutem. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është fjala? Fjala për sot është uh, mm. Ti lusi kako. Ë? Ti lusi Hamo. Ti lusi kako. Ti u trove fare ti. Për çfarë luajmë Olta? Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit Olta. T I L U S I K A K O. Tararari. Gjithë premtuese duket. dhe e gjatë. Ti unë po e mendoja si si diçka në greqisht. Ashtu tingëllon. Eh, kot, po ti po ti japim ashtu siç çdo gjë në fakt. Ja, të marrim një fjalë, hapim një fjalë nga fjalori çfarë do, po ta, mm. po duam e sjellim greqisht. Mhm. Cilën fjalë do hapësh? Ja, më hap, më shumë hap kështu. Mhm. Minerale. Në faqen tjetër më del fjala minoritar. Te mëja mineral, e ke parasysh mini fund minoritar. Mino minoritari. Ëm pjesëtari i një pakicë kombëtare që jeton në një vend apo një shtet tjetër. Minor minoritare. Kjo është pjesëtare. Nëse ëm fjala ime Dhe fjala ku ju duhet të përqendroheni. Përqendroheni sot miq të dashur, Këto janë lojëra pastaj Për vëmendjen tuaj është Tilusi Kako mm. Të i Lë u së i Kë a kë o Tilusi Kako 0-6-19-27-12-2 Çfarë do fitojnë Olta? Një kontrol të plotë mjekësor nga spitali Amerikan Bravo Atina, mund të dëgjojmë pak atë? Censurë Reminishencën e censurës së djeshme? Po Dëgjoje pak, Eri. Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Kaq e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Tani që e di ti, normal që është e thjeshtë. Dhe gëzohem shumë që e di. Kur i marr me gjëra unë? Bëhem më i qetë, jam më i qetë Pikërisht, për këtë e thashë O, miku truri ma da Ça ishte dhe një? Shiriti Shiriti Shiriti jo. Slam love pa thënë. Alarmi, zilja. Gjeli. Po. Zorrët. Ë, uh, dëgjonte shiritin miq të dashur. Kishte kishte bërë një incizim në vitet 70 diku edhe dëgjonte shiritin. Kush dëgjon më shiritin? Nuk e di, mbase mund të ketë njerëz. Po, janë harruar këto gjëra. Ëm, um, ky është duke folur për një gatim i cili u pëlqen Si Pipit ashtu dhe mua. Mhm. Mm po kur thotë u pëlqen, duket sikur flet në numrin shumës. Pra. Shumës. Pra. Mhm. Mm pra u pëlqen një grupi. Kush mund të jenë këta pëlqyesit e këtij lloj gatim? E dëgjojmë edhe një herë. Kujdes. Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Që adhurohet jo vetëm, mm. ah, okay, jo, mund të jetë në njëjës. Jo vetëm nga Jimmy, po dhe nga unë. Mm, mund të jetë po. Ajde, ajde gjeje. E vështirë. Mos është derri? Jo. Derri. Po, jo, jo, jo, me gjithë. Derri ha çdo gjë, nuk është se do kishte shumë preferenca. Nuk është kafshë. E ngushtoi Valdi. E ngushtoi, e ngushtoi kshu. Hoqi shumicën e specieve nga planeti. Nuk është kafshë më i dashur. Se që është gjë e gjallë do jetë po. Besoj. Se një gatim që Nga Altini mund të presësh çdo gjë. Nga po, divanë. Mund të jetë shpend. Unë hoqa kafshë. Ah, okay, kuptova. Mund të jetë lloj peshku. Po, se oqeani është i mbushur me Pikërisht. me specie. E Do dëgjojmë që ne edhe shtatë një, prej të tyre lutem?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 Me sa me sa di unë, të tjerët nuk e bëjnë. Sepse po. merret me rritjen e derrave dhe më pas ata i shet. Uh, A ka më derr se kjo? I shet për mish. Po normal. Por, ndryshe nga fermerët e tjerë, ai ka mësuar derrat e tij që të hidhen nga një lartësi 3 metra. Oh, bravo. Dhe të bëjnë dhe zhytje dhe mundësisht të notojnë. Oh, zhytje janë derra zhytës. Çfarë derrash? O një sekond, a derra... Gjithë kjo ndodh në një pellg, po, në 3 metra lartësi, në një pellg pranë Ningxiang, në mënyrë që derrat të qëndrojnë në formë të shëndetshme, Thotë se kur mm. kur të bëjë ai zotëria kështu, njëm njëm njëm njëm njëm, t'i shkojë në zemër t'i shkojë. Huang në fakt ka ndjekur një program sportiv pikërisht për derrat për rreth 4 vite dhe ka 4 vjet që i ushtron derrat e tij. Jemi që jemi në shpi Një program që ishtë Nuk e besoj Të luaj unë me sparjen Tak Në bëgjashta i direkt Po kjo ka një kasollë kështu që e ka zbukuruar Dhe derri që hidhet më mirë Futet pra, ajo pra, kasollja Për ata që na shkon... ndjekin përmes radios se nuk e, nuk e shohin që shohin Kemi një foto në fakt është Ky ka bërë si një platformë të ngritur, si një urë me këmbë, por e gjitha ndërtuar me dru dhe e ngushtë me një gardh. ku derrat me sa duket nga një nivel më i lartë, kalojnë përmes kësaj dhe në fund fare kjo gjëja ndërpritet Po. si një pistë që mbaron mbi det, por vetëm që është në një pellgaçe. po. në një farë mënyre. Edhe derrat nisen me vrap turren dhe në fund fare teksa hidhen. Lartësia do të jetë sa i Tre bie një metra, 3 metra. tre po, metra. tre Tre metra, lartësi. kështu që drejt ujit. Nga fotoja duket që ka dhe derra që nuk duan të hidhen, ë? Dhe ky është nga mbrapa që i shtyn. Ja. Oh. Se ai ka hapur këmbën aty, nuk do të hidhet. Ai po sheh tjetrin që është hedhur dhe nuk do të hidhet. Është interesant do do që të varet. Or pesha nuk e lejon. Po ka edhe edhe këmbët nuk është janë aq të mirë, aq përshtatshme për të kapur. Çuditërisht këta lloj derrash ai po stërvit prej 4 vitesh çdo ditë. Tani do na çudisësh tani. Stërvit derrin tënd edhe me respektimin. Program sportiv. E merr vesh për shembull që derrin do ta. Tash pas 4 vitesh të tjera derri me shtangë. Në 4 të mëngjesit do ta ndjekësh me thupër rrotull liqenit. Deri në 7. Kjo është sa për shembull. Për, për zemrën. Po, për zemrën. Po, kardiovaskulare, domethënë. Por çfarë shije që ka ai? Unë nuk do e provoj asnjëherë gjithsesi. Po ne nuk e hamë mishin e derrit. Në klubin e mëngjesit. Për mëngjes, të paktën. Jo, jo, është goxha e rëndë për mëngjes. Nuk e këshillon Olta? Jo, jo. Gjithsesi unë mendoj që ky duhet t'u ndryshojë dhe emrin se nuk ka kuptim që ky lloj derri quhet derr. Jo, jo, ky mund të quhej uh, Si mund të quhej? Nuk e di, jeri po Duhet ta vrasësh mendjen. Derr uji. Ujë derr. Ose ala me derri. Ja. Super Dijon. derri. Okej, okay, mirë. Ehm, um, ju kujtojmë miq të dashur se anagrama për ditën e sotme është Ti lusi kako. Është mm. një fjalë greqisht që ne nuk e dimë se çfarë do të thotë, po Ic ic. Po mendoja një ditë me një Sa është ashritur. Isha me një grup shokësh, ja, po mendoja për këtë. Ku arrita unë? Dëgjo, dëgjo, dëgjo. Hmm. Po meqë Donald Trump fitoi në Amerikë me propozimin për murin me Meksikën. Tam. Mendoj që një populist mund të fitonte në Shqipëri zgjedhjet. E zëmë uh, ky Kreshnik Spahiu për shembull mm -hmm. që mhm. ka këtë kartën mm. nacionaliste. Me një mur me Greqinë. Po mund ta fitonte. Do ndërtojmë një mur dhe Greqia do ta paguajë. Muri do jetë E ke parasysh, nga Ohri, ku i kap domethënë nga liqeni po. andej, ja. Mhm. Mm deri në Butrint. Aty do e mbyllim kështu. Kurse kurse rreth Himarës një gardh me tela. Edhe shikojeni, do kapja një votë. Se kështu duket, është është koha e idiotësive domethënë. Mureve. Po, mureve e gjërave. Një mur me Greqinë zotëri. Do jetë një mur shumë i bukur. Premtoj për këtë. Po. Mos hyjë dot asnjë grek. Ti lusi kako. E ne prap do i themi jo. Ti lusi kako ata e ne prap jo. Mur zotëri. Ok, kush e zgjidhet? Po. Dhe e fundit për uh, këtë moment, jo, e para fundit, mm -hmm. është edhe një herë do ta dëgjojmë këtë këtë klipin, po. Mm -hmm. Miq të dashur, ju sfidojmë me këtë klipin e censurës. Kush e gjen ka një orë dhe një dhuratë nga Electronic Line. Yeah. Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Okej. Okay. Okej. Okay. Dakord. Në rregull. Ka një gjë tjetër Olta? Po. Çka kam po. thënë? Kam një fitues për Toyotën. Aha. Mm. Oh. Estela 356 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Po mirë, do ta doja një Toyota. Këta japonezët duket që janë zemërgjerë. Unë të një të shëjë motën si përfaqësuese e emisionit Po mhm. Takoj ndonjë japonez, në një të nësirë një pesë makina Edhe kur As, kur e bëjmë që do ja rishë qëllimi të Altin. Ata nisen për mirë të shkretët, por në vend makinave na sjellin qershi japoneze. Që t'i mbjellim këtu te dritarja, në vend të Oltës. E pra. Ti ke zez. Kështu që le të shkosh vetë Altin. Ose topi i kuq duhet të them, qoftë se nisem nga fjalori, më falni, flamuri i Japonisë. Se ka një top të kuq, Jeri. Po, po, po. Top i kuq. Kthehem pas pak. Arabella tani. Arctic Monkeys. Në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 miq të dashur, mirëmëngjes të gjithëve. Data sot është 17. Tiranë, gëzuar çlirimin. Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi Unë jam Blendi këtu me Jerin Altinin Oltën edhe Lorin Mëngjesi Në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 Tetë edhe 6 minuta në këto çaste Miq të dashur edhe ja ku jemi sërish Mbas uh, Xhusit Që do jetë në Tiranë Po do jetë në Tiranë Në Në Nëntor Më 29. Po, po jo? natën e nuk e di, natën e bardhë më duket. Po, natën e bardhë më duket po. Do e gdhijë këtu. Një natë nëntori pra se ishte edhe kënga që dëgjuam tani Novembre. Për gjithë ata që e kishin harruar. A novembre. Ehm. Po shikoj një studim të ri që është bërë eh, nga shkencëtarë në Universitetin Loyola, ëh, mm -hmm. dhe e kanë prezantuar në një takim të përvitshëm të mm -hmm. neuroshkencës, ëh, uh, shoqatës së neuroshkencës që ka qenë këtë javë, e tregojnë që nuk duan përzier adoleshentët dhe alkooli. Pse? Sepse pasojat e të pirit mm -hmm. me furi, siç u ndodh ndonjëherë adoleshentëve, ëh, uh, shkojnë pastaj edhe tek pasardhësit e tyre. Oh. Po. Nëse më thua, që... shiko se ç'kanë bërë. Ë uh, kanë kanë studiuar disa njerëz në qoftë se, mm -hmm. në qoftë se të rinjtë, për shembull, pinë, edhe e kalojnë dehen, dehen, dehen shumë. Mm -hmm. Dhe kanë ndodhur pastaj që mbasi janë dehur kanë Prodhuar edhe pasardhës. Normal se. Mm. Dhe është gjetur se kur këta kanë qenë të pirë. Dy uh, 244 ndryshime janë vënë re në genet ose gjenet mm -hmm. e bebeve që lindin nga këto shumë dehje. Mm -hmm. Po. Mhm. 244 ndryshime gjenetike, të cilat kanë pasoja në në stresin, në të ngrënit, në riprodhimin e e bebeve vetë. M'fal, po sikur të zgjedhësh një nënë që s'ka pirë kurrë, mund të mund të rregullohet. Ndoshta. Çfarë është thonë ata? Ëm kur kur adoleshentët ishin adoleshentë që pinin në mënyrë rutinore, u gjet që kishte 159 ndryshime gjenetike. në mhm. bebet kur të pirët ishin nga nëna, kishte 93 të tilla kur të pirët ishin nga babai. Okej. Okay. Po. Rregulloka. Mm. U rregullua, po të dy janë bashkë. Jo, kam fjalën nëse për shembull e ka tepruar babai, minimumi është që do të gjejë një nënë të pastër. Kjo është e vërtetë për adoleshentët vetëm. Vetëm për adoleshentët. Për adoleshentët vetëm. Jo për të rriturit. Mhm. Mm por për adoleshentët, ndikimi i alkoolit në ta. Jo, e kam fjalën edhe unë kam qenë adoleshent i ri. Ke qenë ti, po mirë, dakor. Ke qenë në kohë tjetër. Ti s'je prind akoma, ti, kështu që ke kohë. Kemi kohë të studiojmë. Pastaj, pastaj. Kemi kohë të studiojmë. Kemi një fitues për anagramën e ditës sot miq të dashur në klubin e mëngjesit Bjeri, nuk e gjeti sot fare. Në fakt nuk u mora fare. Ti lusi kako. Ti lusi Ti lusi kako? Do të thot okulistika. Oh, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Po do ta gjejnë të tjerë që s'kanë anagram. 571 mbaron numri Mimoza dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Ej, nga sot miq të dashur fillon festa në Teg E kemi marrë vesh apo jo? Po, e kemi marrë vesh. U bënë 5 vjet. Fantastike. Gëzuar ditëlindjen Teg. Po, u bënë 5 uh, vjet miq të dashur dhe do të jenë 4 ditë uh, festës së ditëlindjes së uh, Tegut. Nga data e sotme deri të dielën, mm -hmm. i bie. Ë, uh, do të ketë ulje deri në 50% në shumë nga dyqanet e Tegut dhe do të jenë edhe çmime të papara në koleksionin Vjeshtë Dimër. Dhe si në çdo festë, ditën e diel do të ketë edhe një short te TEG-u në orën 18. Okej, okay, për të fituar një çmim prej 500.000 lekësh në blerje. E imagjinoni çfarë mund çfarë mund të Unë do iki që sot. Jo, kjo është të dielën Jeri. Jo, në orën 18 do bëj blerje që të kem shanse për shortin. Te kuponi. Po, okay, shumë. pra, si funksionon? Ëm uh, Duhet të blesh në dyqanet TEG me kuponin, me kuponin. Kuponi e dorëzon diku. Po, po. po. Shkruan emrin dhe numrin e telefonit pas kuponit, e hedh në një kuti. Janë atje kuti. Po, po. Mhm. Dhe bëhet. Ne vazhdojmë bet shorti. Dhe nëse të bie shorti 500.000. Lumtë goja. Wow. 500.000 të reja sigurisht. Po, po, po, kuptohet. Se ne flasim me të reja, se po duam ta fryjmë, e bëjmë e bëjmë 5 milion. Po. 500.000 po, të reja për të shpenzuar, për të shpenzuar në TEG. Mm. Okej, okay, oh, do ta doja këtë. Edhe unë. Jeri, edhe im im shoqi do ta donte këtë. Ja, kush s'do ta donte. Edhe unë do ta doja. Të rëndë të muron të mua, të rëndë të ty. Mirë, okay, i bie që të do të shkojmë bëjmë ca gjëra. Duhet të bëjmë blerje mm. me 50% ulje dhe më pas kemi një shans për shortin. Edhe 100. TEG-ut. Tani në klubin e mëngjesit miq të dashur përsëri te Dum Dum Dumi i Altinit. Altini me Dum Dum Dumin e tij është uh, historia e censurës. Ka zgjedhur këtë radhë një emision kuzhine. Mm. Një si emision kuzhine, lojën e censurës. Kemi një gatim Jeri. Është një gatim i cili adhurohet jo vetëm nga këta, apo ky, por edhe nga unë. thotë kuzhinieri në fjalë. Që është një bullafiq me çfarë Me vërtetë. Mm -hmm. E dëgjojmë po. Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Jo vetëm nga balenat. Po, jo, jo vetëm jo, nga balenat. Jo vetëm nga fëmijët e mi. për njerëzit. Jo, jo. Jo vetëm nga vendasit. Jo. Jo vetëm nga miqtë. Jo. Jo vetëm nga turistët. Jo. Jo. që do të hiqte trurin. Domethënë është është shumë e ndershme, po. Mm. Të themi okay. është e drejtë, nuk është me nuk është me përdredhje kjo. Si shiriti dje. Ja. Okej. Okay. Bravo. Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Okej, mirë. Para se të shkojmë te kjo, do ju jap një pyetje. Pa, e lëmë, e lëmë muzikën të vazhdojë, por uh, Hillary Clinton është numëruar më në fund fare, totali gjitha votave mhm. dhe ka dalë plus me kaq një shifër shumë rrumbullake. Ka kaq më shumë vota se Donald Trump në votën popullore, që nuk është e vlen. 069 20 Mm. Një lajm i vogël. Ha një herë. Shumë uh, po i tregojmë pak për uh, për dietat pra. Kjo kjo është një nga këto lajmet që kanë bëjnë me me shëndetin dhe ë uh, shoqata amerikane e zemrës tregon se dietat tam kur janë të shpeshta e të vazhdueshme, sidomos te gratë, mm -hmm. sidomos te gratë që janë uh, pas menopauzës, mm -hmm. janë të rrezikshme. Do të thotë, shumë njerëz, për shembull, aktualisht në në Amerikë 38% e grave janë duke mbajtur një formë diete. Mm -hmm. Apo mbajnë vazhdimisht dieta, që është një numër shumë i lartë. I thon 38%, po. Më shumë se 1 në 3. Mm -hmm. Dhe uh, u ndodh shumë grave, edhe këtu në Shqipëri, që të mbajnë një dietë, bien në peshë shumë, pastaj dalëngadalë e zëvendësojnë këtë peshë sërish. Mm E kthejnë tek pesha e tyre origjinale. Mm -hmm. Pastaj mbajnë prapë një dietë drastike, të fortë, edhe e bien prap dhe pastaj dalëngadalë prapë rimarrin dhe pastaj prap një dietë të fortë. Pra edhe si thua janë si një lavjerrës, janë në disa pesha, mm -hmm. herë poshtë, herë lart, herë mhm. poshtë, herë lart. Kjo thon mjekët është e rrezikshme për Për... zemrën mm. e këtyre grave. Kanë gjetur që këto gra që herë bien, herë ngrihen, herë bien, herë ngrihen në peshë, kanë një shans 3.5 herë më të lartë për të patur një atak kardiak, sesa mm. gratë të cilat mbajnë të njëjtën peshë, qofshin këto të shëndosha apo të dobta, por që nuk kanë këtë luhatjen, luhatjen është luhatja, thon ata. Mm. Uh, dhe është një problem shumë i madh, sepse po thosha 38% e grave pranojnë se kanë mbajtur një mm. dietë. E ky është një studim që është bërë shumë i gjerë, është bërë në 153063 gra, kështu që janë shifra janë shifra që mm. tregojnë. Ëm um, Dhe 24% e 24% e burrave gjithashtu janë vazhdimisht në në dieta, apo themi, meshkuj që mundohen të në këtë lavjerrës të bien, pra. të e pastaj prapë rifitojnë peshën e prapë përpiqen që të bien. Ëh, mm -hmm. uh, ata thonë që kjo, ky cikël i rezi, është i rrezikshëm. Edhe është diçka që është e re, thonë ata. Ëh, uh, sigurisht që studimi nuk është konkluziv, nuk është i përfunduar, sepse ëh uh, mund të kenë mm. patur edhe Edhe po themi, mund mos ketë patur në një pjesë prej tyre, mund të kenë qenë kondicione të tjera, kushte të tjera shëndetësore, ëh, mm -hmm. uh, mund të kenë patur diçka të trashëguar, mund të kenë patur sëmundje të zemrës që janë për arsye gjenetike etj etj, por megjithatë thonë ata, kjo e komplikon gjithsesi. Kjo prap shërben, mm -hmm. shërben për të parë. Të paktën kemi një kemi një uh, po hedhim thonë ata si të thuash themelin e, e studimit të efektit me sa duket negativ që ka luhatja e vazhdueshme në peshë tek njeriu sidomos te gratë. Ideja është që duhet ta mbash pra. Në rast se bie, do të mbash peshë konstante. Ajo ajo çfarë mjekët thonë është nuk është asnjëherë ide e mirë të biesh në peshë në mënyrë shpejt drastike. Në mënyrë mm. drastike, që të humbasësh shumë kile për një herë. Po, pra, Kjo thonë ata nuk është e mirë. Nuk është e mirë për shëndetin, nuk është e mirë për zemrën tuaj. Se mund të mendosh që okay, okay dhe pastaj ta jep aty ku nuk e prisje. Ëh. Mm dhe i shkakton vetes më shumë dëme se sa ke riparuar duke duke zbritur në peshë, po themi. Në qoftë se nuk e mban dot. Gradualisht. Po. Gradualisht, gradualisht. Te ti ri ri ri ri. Olda. Meqë jemi te gratë. Po po, u gjeta te gratë me ishte okulist, okulistika, okulistika. Po. Por eh, por jo, meqë ishim te gratë të eh, përfundojmë edhe pyetjen që kishim me me një grua. Hillary Clinton mm -hmm. e dashur kur të gjitha votat janë numëruar, del se ka fituar me mbi 1 milion vota. Po. Bravo. Fituar ka mbi Donald Trumpin. Po. Nuk ka fituar sigurisht, por mm. uh, janë më shumë se 1 milion vota në favor të Hillary Clinton në qoftë se numërohet pastaj uh, vota popullore, mm -hmm. që nuk është se ka shumë vlerë, por uh, të paktën që ta dimë. Sepse rezultati final tani që janë numëruar të gjitha votat është Hillary ose po filloj nga Trumpi, mm -hmm. 61 milion e 242 mijë e 652 e 52 vota. Kurse Hillary ka 62 milion. Okej, okay, që i bën 1 milion më shumë. E 403000 ka 1.2 milion më shumë. Po mirë të paktën shpirtërisht mund të ngushëllohet po. me këtë lloj numri. Po, e jo, shiko, e di çfarë, kjo shërben vetëm më shumë se çdo gjë tjetër, se kjo s'ka më vlerë. Ëh, uh, gjërat janë ato që janë, por uh, kur kur bisedohet e kur Kur dilet në në ca analiza, mund të shërbejë për të riparuar ca fakte. Për shembull, kur thonë që kur thonë që shumica e Amerikës e braktisi po themi Partinë Demokratike Amerikane, mm -hmm. apo uh, votoi kundra Obamës, kundra asaj që u bë këto 8 vjet që ata e kishin pushtetin. Por në fakt nuk rezulton ashtu. Mm -hmm. Sepse po ta marrësh kok më kok, shumica e amerikanëve gjithsesi ishin me Me Hillary Clintonin edhe mhm. me Partinë Demokratike. Po, ajo që duket është që që vendi është i ndarë më dysh fiks. 62 po, milion, 62.4 me 61.2 që kanë votuar për Trump. Kjo është ky është rezultati final. 62.4 Hillary dhe 61.2 Donald, Donald Trump. Mm -hmm. Po ka, nuk e di. Nëse iku. Nëse Redi është fitues 295 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplexx. Të lum ty tani Ride nga 21 Pilots në klubin e mëngjesit ora është 8 e 26 minuta. Ju po dëgjoni Club FM. Duhet të largohem tani? Tani të ikësh Jeri. Okej. Okay. Tarararara. Okej. Okay. Atëre. Do të funksionojë kështu. Kemi 3 pyetje, 3 dilema për Jerin, të cilave dilema do t'ju përgjigjeni ju fillimisht, por gjithmonë duke menduar se si do përgjigjet Jeri. Ju lutem. Loja nuk është si do përgjigjeshit ju. Loja është si do të përgjigjej Jeri. Dhe nëse ju arrini ta parashikoni atë saktë, siç do të mundohen të bëjnë edhe Altini dhe Olta, të cilët kanë nevojë tani për eh, po, Për letra, shkruajnë. për të shkruar, letra, uh, letra. letra. Letra. Po patjetër uh, motra ja t'japun ca letra. Lëre se i gjeta. E Jo, gjete s'ka letra. që më jep mua. Po kështu do? I do nga unë ti. Po, po. Na. Unë do ricikloj. Riciklo ti Olta. Faleminderit. Shpejt e shpejt, se s'kemi kohë. U lodhe një çik, s'ke faj. Gati Jeri? Jeri gati? Po. Jeri ka ikur, po... po... Mirë. Jeri s'na dëgjon fare. Mm. Mund të themi ç'të duam tani për të. Po vazhdo ti si shoqja e ngushtë. Unë kurrë asnjë gjë. E dua ta shënojmë. A mund të vazhdojmë? Vazhdojmë? Po. Okej. Okay. Atëre. Jeri. Do të zgjidhje. Të kishe një kokë të madhe dhe një qafë të hollë, të hollë. Oh, oh, oh. Apo të kishe? Një kokë të vockël me një qafë si trung peme. Të trashë, të trashë. Do donte Jeri një kokë të madhe mishdashur si shalqi me një qafë të vogël si shkop. Apo do donte Jeri. Që të kishte një kokë të vogël si portokall dhe një qafë të madhe të trashë. Si të më bëjë së Kokë të madhe apo qafë të trashë Iku, e dyta, Jeri Po Do të zgjidhje Të kaloje një natë me Ben Affleck Wow. Apo një natë me Matt Damon. Ah. Ju e dini janë shokë të ngushtë ata. Kanë fituar një Oscar bashkë për skenarin më të mirë. Krahasojmë nja dy foto Altin si thua ti. Oh, si Doni po patjetër, Ben ah. Affleck, Matt Damon. Mirë do ishte si. Jeri një natë me Ben Affleck, një natë me Matt Damon. Ëh, uh, jo, unë mendoj që kjo është dilemë e thjeshtë. Unë jam i sigurt kë do të zgjedhë. A ti mendon? Po s'ta them dot tani. Je më shumë te Jason Bourne apo je më shumë tek Batmani? Mhm. Niu niu niu niu niu niu. Ja ku i keni bashkë po Doni. Matt Damon, Ben Affleck, kë do të zgjedhë Jeri. Dhe dilema e tretë dhe e fundit, miq të dashur. Dilema e tretë dhe e fundit për Jerin. Mhm. Jeri. Do të zgjidhje që të kishe një apartament 600 metra katror në qendër të kryeqytetit Por të cilin duhet ta ndaje bashkë me qen Me 6 qen rrugësh Fala, mund të isha dhe unë një prej qenve? Jo Pra, Jeri, apartament 600 metra katror në qendër të Tiranës Bashkë me 6 qen rrugësh Aha Apo Se ka i qenë i qurë qenë Jeri Një apartament 50 metra katror Në Në Kombinat Por, por është vetëm, vetëm, vetëm. Po. Ose me me me qenin e saj, sepse do të fusi ndonjë qen. S'ka problem. Por këtu, nëse do këtë 600 metra katror në qendër të qytetit, duhet ta ndajë me 6 qen rrugësh, të cilët kanë lirinë të hyjnë dhe të dalin. Sa herë t'u dojë qefi. Të sjellin dhe shokë madje. Është një super shpi qensh. Okej. Okay? Ose 50 metra katror. Për vetë. Në Kombinat, por është e saja. Dakor? Okay. Pra këto janë dilemat për Jerin miq të dashur. Kisha një dilemë tjetër, po uh, këtë do ta përdor vetëm në rast se do duhet që të kemi një barazim, kam një rezervë, e kam të mirë madje. Kam përshtypjen që do të duhet, po. Pra edhe një herë t'i përsërisim, do të kishte dashur Jeri të ketë një kokë të madhe si shalqi me qafë të hollë, apo të ketë një kokë të vogël si portokall me qafë të trashë. Në pyetjen e dytë do të donte Jeri një natë me Matt Damon apo një natë me Ben Affleck? Dhe këtu bëhet fjalë për një natë, një natë. Po vetëm një natë. Edhe pastaj pra kemi ë uh, kemi dhe pyetjen e fundit, një apartament në qendër 600 metra katror dhe 6 qen rrugësh që hyjnë e dalin në atë shtëpi apo një apartament të vogël në Kombinat 50 metra katror, por që është i Jerit dhe vetëm ajo e ka çelësin. Kthehemi pas pak Klubin e Mëngjesit do pyesim Jerin, miq të dashur ju i shkruani tuajat në 069 20 70 222. Olta është përgjigjur. I keni shkruajtur në copat e letrës? Po, po. I keni gati për të po. ngritur? Po. Gati. Okej, le ta bëjmë lojën ashtu siç duhet. Tani, do të bëjmë mhm. ballafaqimin, ti do të përgjigjesh vetë dhe do të shikojmë nëse Altini dhe Olta kanë arritur të parashikojnë. Në rregull. Si ndihesh? Shumë mirë. Na, përshtypjet e tua në këtë moment? A je e sigurt? Ë? Jam shumë e sigurt. Mos i dha asgjë. Kisha 99.9% mendimin që do më binte mua si gjithmonë kjo lojë, kështu që jam përgatitur. Je e sigurt që po ndihesh më mirë. Jeri. Pa. A je droguar ndonjëherë në kushte të vështira? Jo. Apo jo më fal nuk është këtu. Betohu që do thua vetëm të vërtetën, vetëm të vërtetën. E ngatrova me me këtë më. Janë këto pyetësori për, për aplikimet e reja që kemi në Club FM. I ngatërron ato. Okej, okay, mirë. Atëherë Jeri, um, pyetja e parë për ty është. Do të kishe dashur që të kishe një kokë të madhe, sa një shalqi me, një qafë të hollë, sa një shkop. Apo, Jeri. Po. Një kokë të vogël si portokall dhe një qafë si trung peme. Dhe të vjen kështu, apo kështu është muna. Trekëndësh që ku e ka, ku e ka pasën famë. Atëherë Jeri, si do të përgjigjesh ti mendoje, mendoje, kokë e madhe si shalqi, qafë e hollë si shkop. Po mund të sa jo. mund të lëviz pak. Po, kurse kjo tjetra është je një qafë muskuloze e gjerë, si trung peme. E kokën e ke të vockël. Do zgjedh versionin. Po mund ta zgjidhësh me paruke të mëdha Jeri këtë. Po, jo. Ose me shall. Fytyra do të duket kështu si. Ose me shall. Nuk do më duket ashtu. Ama mund të, Olta mos fol, mos ndiko. Do zgjidhja versionin e parë. 2 me 1. Lëre më lëre, e humba kot lojën. Vazhdon, vazhdon. Kjo është pyetja e tretë Olta. Na Jeri. Tam. Atëherë, do të doje. Mm. Këto janë dhurata për ty, kështu që nuk paguan asgjë, por do okay. doje, do zgjidhje. Një apartament 600 metra katror në qendër të kryeqytetit, këtu në mes të Tiranës. Jo, okay. Mm. Po. apo një apartament 50 metra katror në mhm. kombinat. Por këtu prishet. E, me, e mendova që ka një por. Ka vetëm një kusht. Apartamenti në Tiranë, 600 metra katror, është i yti. Por duhet ta ndash me me, me qentë e rrugës. Që hyjnë dhe dalin vazhdimisht. Kur do të qejf? Pa problem. Pra do të bësh një jetë qensh në një farë mënyre, sepse jo, e ke shumë gabim. Të lumtë Altin, atëherë 3 me 2 për Altinin në këtë lojë. Lëre se do ishin barazim. Altini të njeh më mirë, të paktën sot. Edhe Olta, po Olta bëri një jo, jo, gabim. Jo, Altini të njeh më mirë. Olta e kishte shkruar kokë madhe dhe pastaj e ndryshoi rrugës, nuk e di pse. Po nuk e di pse. Nuk e di pse. Është pasiguria. Po thotë pra Altini të njeh më mirë. Haxhi pishmanëria. Bravo Altin. Okej. Okay. Kemi Eldin tani miq të dashur me cilin do të flasim. Çështje rrugësh dhe trafiku. Jepi Eldi. Eldi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mëngjesi, mëngjesi, mëngjesi. Jepi. Vlen sot për mrekulli, mund të them është për të hyrë te rekordet Guinness, për vetmin fakt se nisesh nga, nga zona e ish-Bllokut dhe deri në Laprakë për 9 minuta, do të thotë që nuk ka trafik. Vetëm vështirësi të vogla, po përshkruaj segmentin që lëviza nga Blloku, lëviza në bulevardin Nëse doni shërbimet e City taksis, numri është 0699957787. Të lumtë Jeri. Bravo. Të lumtë edhe ty. Okej. Jeri kishte një pyetje që s'u bë dot sot. Po mund ta bësh mos të ngelë pis. Po. Do të hajë Jeri 100 lekë në monedha 20 lekëshe. Apo një buzëkuq. Mirëmëngjesi të gjithë e mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 Mirëmëngjes Edhe në ekranin e Club TV-s Unë fiks kam uh, televizor, nuk shoh gjë Çfarë bëj O kënaqshin këta E ka parë altini E ka parë altini sa për mua Shikoj në sy të Altinit. Erdhi fjala deri tek un. Ai e kam kështu. Avash jo, mos shty. Ej. Dëgjoni një herë këtë tingullin miq të dashur, um, falni tingullin. Këtë e eh, tingullin bip atje në klipin që Altini e ka censuruar për ditën e sotme. Kujdes kemi një klip të censuruar çdo mëngjes mm. dhe ky për sot deri tani, deri tani ka qëlluar në shenjë. Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Jo vetëm nga por dhe nga unë. Mhm. Çfarë kanë thënë Olta? Po, më kanë thënë vendasit vazhdojnë e thon. Vendasit mund të thoni sa të jo. Por nuk ka të bëjë me vendasit. Njerëzit e lartë, nuk e di çfarë dashtë të thotë, ndoshta. Ndoshta me vipat. Po bra. Jo. jo Kastën po. drejtuese. Banorët, aroma, Amvisat. Jo, jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo, jo, jo. Mashkull. Nga ata, thjesht ata. Jo, jo, nuk është nga ata. Po. Jo, po duket që është pak më gjatë se ata, nga pipi. Dëgjoni edhe një herë miq të dashur, kujdes. Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Ça është kjo. Tingulli misterioz. E dëgjon dot? E kupton ça është? Po, unë kam një përshtypje që mund të jetë, po s'e them dot, se kam hall se i qëlloj në kokë. S'ka gjë, po i qëllove në kokë, nuk ka problem, vetëm thuaje. Është një lum që rrjedh. Jo. Bravo. Jo. E futa kot. Pse e futa kot më? Shprita gjë. Nëse ju arrini ta zbuloni se çfarë po dëgjojmë miq të dashur, un do hidhem përpjet deri në tavan. Jo, më jo. Prandaj emisionin tjetër do e bëjmë. Dalim një sekond ta gjejmë. Do bëjmë kokëposhtë. Ja do ta kthej edhe një herë dëgjoje kujdes. Hmm. Mund të jap një alternativë tjetër apo? Ja, mund të japësh alternativë. Ja, uli mikrofonin dhe lër vetëm atë tingull që dëgjohet qartë fare. Jo, më i qetë është shumë e fortë është e pamundur pothuajse Le të shohim Jo, është sfidë është sfidë për ju Nëse e gjeni Zoti ju bekoft Do të kemi edhe një dhuratë, sigurisht Edhe do të jetë e majme Jo një balenë, sigurisht Po ndoshta ndonjë dele. Ëm. Um, Në pyll. Okej, okay, dakor, në natyrë patjetër. Po jemi lart, jemi poshtë. Jemi lart. Hmm. Jo. Prit. Pastaj ka edhe një gjë tjetër. Është edhe burim uji. Ajo që po kërkojmë është ta ndonë ta bëjmë çfarë çfarë është ky aktiviteti kjo kjo zhurmë pra. Që ka ka edhe ujë të përfshirë. Okej, okay, ka, po nuk është një burim ose një rrëke okay, apo. Okej, jo, burim uji, domethënë që dëgjohet. Nuk është lum, nuk është përrua. Jo. Mm? Po pra, po, unë them ta lëmë se do jap. Okej. Okay. Okej, e lamë. Ikim. No, ho hey është tani nga The Lumineers në klubin e mëngjesit. Pas vetëm 2 minutash lajmet e orës 9 me Jonën në Club FM në 104. Zoti Bajrami, është kënaqësi që ju kemi këtu. Ë uh, flasim pak për këtë procesin e digjitalizimit edhe gjithmonë më shpesh po flitet edhe njerëzit i kanë vënë re edhe spotet në shumë televizione të ndryshme që flasin për uh, këtë proces. Kështu që ë uh, e para e punës le ta shpjegojmë çfarë nënkupton, çfarë çfarë është kjo në vetvete. E thënë thjesht shkurt dhe shqip është kalimi i transmetimeve analoge në transmetime numerike, që do të thotë transmetime digjitale. Sigurisht që do të kenë me parametra disa herë më të mirë nga sa transmetohet aktualisht. Pra në bazë është ndryshim i teknologjisë që përdoret. Përparim i teknologjisë. Po, sigurisht që po. Ne pretendojmë Evropën, e gjithë Evropa ka shkuar drejt digitalizimit, pra mm -hmm. një mhm. pjesë e madhe e vendeve europiane e kanë kryer dhe ka ka ka qenë një proces që ka rezultuar me sukses. Ë uh, teknologjia dihet që ecën po zhvillohet me hapa të vrullshëm. Mm -hmm. Dhe normalisht ne nuk kishim si të bënim përjashtim, edhe Shqipëria do duhej që të ecte pikërisht me këtë ritëm të teknologjisë, i cili një ritëm që më, më shumë se domosdoshmëri ishte edhe për të për t'u ofruar uh, shqiptarëve pikërisht ato benefite, ato mundësira, ato lehtësira dhe ato zgjidhje që kanë të gjithë qytetarët europianë. Që është teknologji më e mirë, e do të thotë edhe cilësi më e mirë programore. Teknologji më e mirë, cilësi më e mirë, mm. ë mm. uh, sigurisht që do të ketë mundësira dhe qasje më të mira për zgjedhje më të shumta dhe të larmishme për shkak se dhe vetë digjitalizimi do të ofrojë programe të larmishme, programe të profilizuara dhe gjitha këto do të jenë të mira që do të ketë çdo qytetar shqiptar përballë ekranit të televizorit në shtëpi. Sigurisht që do të ketë dhe ë unë si anëtar i këshillit të ankesave më vjen mirë ta ta përmend shpesh mhm. pikërisht qasjen ose kontrollin prindëror që do të ketë ndaj të miturve, por kjo nuk kufizohet vetëm tek kategoria e të miturve. Sigurisht, Qasje të veçanta do të kenë kategori të veçanta ndaj programeve të veçanta. Mm -hmm. meqë kaluam tek përfitime që do të kenë shqiptarët, do të jenë dhe disa përfitime të tjera që kanë lidhje me faktin që ti kur dëshiron ta shikosh programin, në cilin mjedis mhm. dëshiron ta shikosh atë, pra jo si tashmë që A pra ti mund të zgjedhësh edhe orarin pra, orarin. se kur do ta dhe nga ana tjetër më shumë shërbime dhe më shumë aplikacione, që do të jenë sigurisht me çmime më të lira mm. për shkak të konkurrencës. Okej, okay. në ç'fazë është procesi në këtë moment? E di që është drejt përfundimit, po ku jemi ekzaktësisht? Pikërisht, është e saktë kjo që thatë, sepse është drejt përfundimit. Mund të themi që procesi tashmë është në rrugë të mbarë. Uh, kemi një uh, projekt pilot le të themi që është shtrirë në Tiranë Durrës, është ndarja sipas alotmenteve të përcaktuara më përpara, edhe tek strategjia për digitalizimin. Po punohet edhe paralelisht në fakt. Jo vetëm në Tiranë dhe Durrës me intensitet të lartë, por edhe paralelisht dhe në qarqet e tjera për të patur për të patur një proces final sa më të suksesshëm. Dhe ndërkohë ajo që duhet theksuar është një periudhë bashkëjetese midis të dy transmetimeve, mm -hmm. transmetimit aktual. Që është tani aktualisht kemi një bashkëjetesë për po, momentin. Po, pas kësaj periudhe bashkëjetese, që do të shërbejë përveç të tjerave, do të shërbejë edhe për të parë, për të parë ecurinë mm -hmm. e këtij procesi, mm -hmm. që është një proces shumë i rëndësishëm dhe po aq sa politik është një proces teknik. E qartë. Dhe në fund do të kemi edhe ndërprerjen e transmetimit analog për të kaluar tek të gjitha programet digjitale. Po, edhe pastaj për gjithë familjet që janë në një kategori të caktuar, është uh, është folur edhe për uh, Po, tashmë është marrë dhe po. ka kam përshtypjen që është marrë dhe vistoja nga strukturat qeveritare, strukturat vendore, pra të gjithë pushtetit, qoftë pushtetit në bazë, qoftë pushtetit në qendër, për të patur dekodrat, mm -hmm. që do të jenë dekodra pikërisht ë për për për këtë proces digitalizimi, pra për aparatet televizive që do të kemi në shtëpi, megjithatë do duhet ne gjithmonë nxisim qytetarët që të telefonojnë në call center. Mm -hmm. Numri i call center që ne kemi të shpallur, gjithashtu dhe mund të na shkruajnë në emailin tonë, i nxisim përse i nxisim që për çdo shqetësim që ata kanë, për çdo pyetje që ata kanë, të drejtohen tek specialistët sepse do të marrin përgjigjen Uh, më të saktë në kohë. Okej, ja, dhe ama është duke duke e i e mikëqyrur si thua këtë proces duke e përgjigjur. Po, mikëqyrur. Okej. Ama kanë filluar dhe takimet me operatorët, në fakt janë takime intensive me operatorët vendor për të për t'u shpjeguar këtë proces digitalizimi dhe dhe nga ana tjetër për të për të krijuar një ide mbi kostot mm -hmm. dhe mhm. për për të qenë në kosto që mund të jenë të përballueshme nga operatorët. Po edhe mediat përfitojnë, se folëm për përfitimin e, e po themi publikut, po edhe media vetë është o sigurisht ky është një përfitim i dyanshëm, qoftë për qytetarët të cilët renditen gjithë ato përfitime, por edhe për vetë mediat operatorët televiziv do të ketë përfitimet e tyre dhe unë besoj do të jetë më shumë konkurrenca, që do të sjellë më shumë reklama, që do të ketë mhm. çmime më të lira dhe Sigurisht larmia për të zgjedhur dhe larmia për të konsumuar atë program që ti dëshiron. Janë të gjitha këto përfitime që do të kenë qoftë operatorët, qoftë qytetarët. Shkëlqyeshëm. Zoti Bajrami, faleminderit shumë për këtë. Zoti Urim Bajrami është anëtar i Këshillit të Ankesave pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive. Ëh, uh, e njohur ndryshe si AMA, folëm pak për procesin e digjitalizimit që po vjen. Teririririn. Hmm. Tara. Tahrira. Teriririririririririririri. Ej, kemi ë uh, Se kanë gjetur. Jo. Kështu që edhe sot ne ju kemi futur midis një shkëmbi. Do të kemi dhuratë tjetër mendoj. Është një shprehje në anglisht thotë. Tjetër Altin. Kur dikush është në vështirësi që s'ka nga ia mban e thuhet you're stuck can't get through between a rock and a hard place. -hmm. mes një shkëmbi dhe një vendi të fortë. Ëh. Mm -hmm. Kështu që. Megjithatë ti ke dhënë një ndihmë, por ja, nuk kanë qenë të vëmendshëm. Shkëmbi në këtë rast është Altini. Pa. Me me këtë klip Ilir Gjepa. Është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Po, dhe unë kam dhënë ndihmë, por The Hard Place, vendi i fortë jam unë me këtë me këtë klip. Po kërkojmë të dimë se çfarë po ndodh, çfarë po dëgjojmë në këtë klip. Është i regjistruar në natyrë, miq të dashur, siç ndodh dhe i pa edituar. Ky kërkon vëmendje, nuk e di ç'kanë thënë, nëse dikush ka përdorur imagjinatën për të zbuluar se çfarë mund të ishte, po. Do të na thotë Olta. Jepi Olta. Shkrirja E akullit. Hmm? Po. wow. Po. Dhe le të themi që e paskan gjetur. Ose e dëborës. Okej. Okay. Wow. mesazhi. Unë wow. jap dorëheqjen nga klubi i mëngjesit në këtë moment. Bravo Igli. Si ka mundësi? Igli? 889 wow. numër numrin. Do t'i japim një orë nga Premium Watches. Igli. Ka çfarë vesh. Jemi në mal. Bravo të qoftë Igli. Dhe kjo është Dëbora që shkrin në pranverë. Mm. Bravo Igli. Dhe uji që dëgjohet është është dëbora që shkrin. Mm -hmm. Dhe rrëketë që shumë bukur. Formohen atje. Bravo vërtet. Okej, okay, si shumë. Ka fituar zotëria një orë miq të dashur nga Premium Watches. E ja unë që mburra me klipin tim The hard place u bët dyshek Nejse, s'ka gjë, s'ka gjë Por megjithatë kemi ende shpresë Se kemi këtë klip, miq të dashur Të pagjetur. Ku unë prapë isha prezent aty në dhomë. E dëgjoj. Le ta dëgjojmë. Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Jo vetëm nga këta, por, por dhe nga unë. Mm. Mm, dhe nuk janë vendasit, mjaft me jo. vendasit. Ja. Mjaft edhe me të ftuar. As turistët as të huajt. Mm. Edhe fëmijët lërini rehat. Lërini fëmijët të vijnë tek unë. Tha Jezusi. As kafshët. No. As punëtorët. Jo pra. Si nga maskarenjtë dhe ashtu dhe nga unë. Kujdes. Një ushqim që i pëlqen maskarenjëve për shkak. Shoqëruesi. Çfarë ushqimi është ky? Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga por dhe nga unë. Po mund të ishte, jo vetëm nga maskarenjtë. Sanduiç me mish derri në bar. Ta gjejnë në ujë. Igli kujdes se po të shkrin dëbora. Oh, pa. Po. Mirë bën. Ikim. Ka mbetur mister, miq të dashur. Ne ju lëmë ta zgjidhni. Çfarë eh, janë ata? Mm. Kush janë këta që e adhurojnë këtë ushqim? Ej, turp të mos e gjeni. Është e thjeshtë. Edhe dhuratat janë shtuar tani. Olta ka një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan. Ka Electronic Line. Dhuratë nga Electronic Line, dy, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Durrës. Bravo. U bënë katër, se thamë dy vetë apo. Dy ti dy unë jap. Jo, jo, jo. Ti jep të thua do një të mia. Kështu që, mm. gjynah vërtet si s'po e gjen. Mm. 40 se harrosh aty. Bësh si Mr Clean, Mr Clean, lina lina lina lina. Mm. Do të përpos. E kam fjalën për muskujt. Okej. Okay. Mm. Do mundohem t'i bëj. Okej. Okay. Mastro Lindo mastro. Kjo si është, a është Mr. Mr. Clean, se i njëjti është kam thënë. Gjithmonë kam vrarë mendjen se si funksionon kjo. Cila? Që në vende të ndryshme, për shembull, mm. mund të jetë i njëjti produkt, e njëjta kompani, por në vende të ndryshme shitet ndryshon pak. Më kupton? Mm -hmm. Ndryshon diçka. Për shembull, ka qenë një, se është një markë, Oil of Olaz. Jo? Mm, s'më thotë gjë. S'më të të skem. Nejse. Ia futa kot atëherë. Ne do ikim tek muzika tani në klubin e mëngjesit me Kylie Minogue me All the Lovers, ora është 9:26. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 miq të dashur në këtë stacion dhe ekran. Dance. Kjo s'pret fare kjo. Okej, okay, është ajo që zhvishen, po? Po, po. A po. është e bukur kjo? Le ta shohim. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani ai dini se me jeri në klubin e mëngjesit Këshilla si të pastroni disa lloje njollash nga tapeti duke përdorur përbërës të thjeshtë që mund t'i keni në shtëpi. Njollat e kafesë dhe çajit. Përdorni uthull të bardhë përzier me ujë. Ju mund të përdorni një leckë të pastër, sfungjer ose peshqir për të pastruar njollën. Urinë apo të vjellë kafshësh. Nëse një njollë e tillë është e vështirë për t'u hequr me leckë të njomë vetëm me ujë, ju mund të aplikoni pak sodë buke në zonën e ndotur. Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm i njohur për heqjen e njollave dhe pastrimin e tapicerive nga mikrobet. Çamçakëz. Kjo njollë mund të hiqet nga tapeti apo copa e divanit duke e fërkuar me një kub akulli. Manikyr apo bojë. Thjesht përzieni një lugë e gjysmë uthull me detergjent dhe ujë në një legen. dhe fërkoni qilimin me një sfungjer. This is Club FM 100.4. take that jump, you don't feel the fall. Hajde, Olta, edhe pse me vonë, Olta, mos të të bëjë të uroj suksese në jetë edhe ty. Qesh, qesh. Sa mirë do bësh, po, ah. prit deri në fund të muajit, lutem. Po e atë s'bëri dhe një muaj. Se kam tërë, se kam tërë nëntorin. Ma uro me një dhjetor. Dakord, Olta. Quhet. Deri atëherë. Më mbaj, bëj si bëj. Do të të mbaj. Pastaj po vonon edhe një tjetër, po kaq kam rënë unë. Suksese në jetë. Ej, është është e tmerrshme, vetëm një gjë është e tmerrshme, të them të drejtën. Mm. Që këto fjalë të bukura në vetvete. Suksese në jetë. Tam. Thënë ashtu, kthehen në një në një gjë mizore, e ftohtë. E egër, e shumë domethënëse. Si një grusht baje. Ke parasysh një një Nuk e di, është është si si si një thikë akull kështu që ta fut në stomak. E pastaj ta kthen siç thotë kryeministri. E rrotullon thikën në plagë. Suksese në jetë. Me laf. Suksese me me rritjen e fëmijëve. Mm. Suksese me ushqimin e tyre. Ndërkohë ti e thika rrotullon. Suksese në jetë, është kirurge si thikë, është kirurgji. Ëm, um, nëse. Pa, sa e ftohtë o zot sa e tmerrshme Unë ta kontrolloj jetën Unë ta nxij jetën Unë të ngjall Ose të vdes Kur të dua Po, po, po, kaq kam unë, suksese në jetë Dhe vazhdoj pastaj, i fus një Siç po thosha, një file minjon mm. Apo një bërxollë, ku di unë se çfarë Me, me diçka, sigurisht, gatuar nga këta shefa televizivë, kështu Kështu janë restorantet e famshme, ke parasysh? Që të vjen ajo brinja e qingjit me thërrime e skuqur në gjalpë me thërrime buke me kështu. Suksese në jetë. Ikën ti pas. Jo, është e tmerrshme, është e tmerrshme. Realisht është e tmerrshme. Shikoj njerëzit që shkruajnë në Facebook sot. Mm. Suksese në jetë. Sa e ftohtë është, sa sa mizore është, më thoni mua. Po mirë, dha jo. Është çnjerëzore. Urime, urime zemër. Ai mund të thotë çfarë të dojë, ministri i shëndetësisë mund të thojë çfarë të dojë, po njerëzit e kanë dëgjuar. Sot. Çnjerëzisht duke folur. Ashtu në mënyrën e ke parasysh, nuk e di. Nuk e di, në këtë vend ku njerëzit mundohen kaq shumë. Përpiqen kaq shumë për ndërtuar një jetë, është kaq e vështirë. Duhet të lëpish kaq shumë prapanica politike. Si ky njeriu këtu që thotë kam kam 8 vjet. Na kanë sulmuar me armë, thotë kemi dhënë djersë për Partinë Socialiste etj etj. Ku di unë se çka. E pastaj dëgjon një kështu me telefon, suksese në jetë. E ti shikon, mora vesh që zotëria që paska bërë denoncimin është larguar me familjen për Shtetet e Bashkuara të mm, Amerikës. Tam. Po. Po, paska për të pas suksese në jetë për vërtetë. Vërtet. Që do të thotë për mirë. Atje ka paqe. Ka funksionuar. Po, po duhet të ta thonë kështu. Në këtë mënyrë. Se kur ta thonë me dashamirësi, kur e kanë mm. me gjithë mend, pastaj s'të ecën. Ky është Çlirim Hajdarmataj. Suksese në jetë. Suksese dhe ty Altin. wow. Kaq kisha. Tani vajzat na kanë premtuar për një lojë të fortë. Vajzat kanë premtuar se do të na hapin kokën. Jo, jo. Jo, jo. E ndryshoi Olga. Sot jo. Do na çojnë me sukses. Ë, nuk e kemi domethënë. E kemi, jo. e kemi, por jo në atë formë. Jo, jo e forta. Po. Sharadio. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Vajza. Mhm. Mm. Fjala juaj ka të bëjë me Fjala juaj ka të bëjë me ka të bëjë me skandalin e shkarkimit në jetë? Po. Jo. jo, jo, jo. Nuk na vajti mendja. Ka të bëjë me hakmarrje politike? Jo. Ka të bëjë me ndëshkimin për mungesa në mbledhje? Fatmirësisht, jo. jo. Okay. Ka të bëjë me veshjen? Po. Mhm. Faleminderit. Lutem. Plaku mjekërbardhë. Mhm. Mm, mm, mm, Ej, um, mm. Që të çon për te liceu. Domethënë nuk e di, po, që të çon për te liceu. Jo, po, do të po. që të çon tek liceu i rikonstruktuar. Po, me të kuqe ah, ishte bukur. Me të kuqe, me të kuqe e veshur. Ah. Lyer, o. Lyer, o. Po. O, o. Nuk e di rrugën Ismail Qemali. Jo, jo. Mm. Mm. Ja u kemi mbërritur në fund me këtë. Edhe ishte kërkesë muzikore me Sharafjala që mos thoni pastaj që ne nuk ua bëjmë qejfin. Jo, ua bëjmë që ç'ke me të. Jej. Po, po të na shkruanit emrin, do na bënit edhe ju neve qejfin. Po. Oldës uh... 584 ka kërkuar. E përshëndesim. I pëlqeu 584 kështu. Tam. Ka një maçok të ri. Është nga këta që duken si leopard, nga këta me gri me viza. Ah, po. Ajo është lloj race. Tam. Edhe edhe është vetëm 6 sekonda e gjitha, kështu që duhet ta dëgjosh nga fillimi deri në fund është shumë e shpejtë. Sa e lezet. Gribrën që ngrije një çik. Gribrën. Jo, jo, jo me këtë, jo. Të vini, kemi dy ditë them që nuk bëjmë kthimin e Sharadios, kështu që na kishte marrë malli. Okej. Okay. E pra, është momenti. Ai sa mungonte këtu. Është send? Jo. Jo. Një gjë që hahet. Jo. Jo, jo. Jo, shihet. Po, po të pash shihet. Po. Diçka e gjallë? E gjallë. Futja kot, domethënë lëreni se nuk nuk e Altini vetëm ngatërron. Tash. Unë mundohu ta thuash atë nuk e thuash atë. Nuk e tha as ti nuk e thua dot. Është një vend në Shqipëri. Ëh, është një po, vend. Po Shqipëri e Jeri. Është një vend, po, ka në Shqipëri, ka në botë, ka kudo. Ka dhe të rogë njëri Me si me thënë banak për shumë mund njëri Ka dhe të rogë njëri Banak Rë, rë, fillon me rë, ku mblidhen shumë njerëz dhe u shehet Fillon me rë, bravo ha? Recet Fjala e munguar. Fjala e munguar. Wow. Vegetarianët më gjatë. Dum dum dum. Dhe është një gatim që adhurohet jo vetëm nga vegetarianët, por dhe nga unë. Bravo, kush e ka gjetur? Është Marleni 295 i mbaron numri fiton një orë nga Prime Watches, një dhuratë nga Electronic Line, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe dy dy bileta nga Cineplex. Bravo. Gjithashtu bukurime e ka gjetur Era, fiton dy bileta për në Cineplex. Dhe sha radion e çunave. Ha. Hmm. Është Olti. Olti, bravo, bravo Olti. Recepsioni, dy bileta bravo, për në Cineplex. Të lumtë Olti. Ikëm ne. Miau miau, dhe dëgjohemi sërish nesër Radhën tani e ka Orkesta miq të dashur me Music Box në radion Club FM 104 Nga ora 10 deri në orën 12 çdo mëngjes Orkesta Saimiri në mikrofon me më të mirat nga bota e muzikës